الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Zahvala pripada Allahu njega veličamo, slavimo i od njega pomoć i utočište molimo. Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetovu prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Cijenjena braćo, uzvišeni stvoritelj u plemenitoj knjizi poručuje vjernicima وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allahu robujte, njega obožavajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte. وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا I roditeljima dobročinstvo činite. وَبِذِلْ قُرْبَا I rođacima. وَلْيَتَامَا I jetimima, siročadi. وَالْمَسَاكِينَ I siromašnima. وَالْجَارِ ذِلْ قُرْبَا I komšijama, bližnjim, wal jaril junubi i komšijama daljnim. وابن السبيل i putnicima وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ i onima koji su u vašem posjedu. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا Allah u istinu ne voli one koji se ohole i koji se hvališu. Draga braćo, nakon što smo u protekloj hutbi kazali koliko je značajno uspostaviti iskren odnos prema uzvišenom stvoritelju, koliko je važno biti redovan u džamiji i iščekivati namasko vrijeme sa žudnjom i željom da što prije dođemo u džamiju, svjesni da su Allahu na zemlji najdraža mjesta džamije, da onaj ko redovno u džamiji obavlja namaz imaće i posebnu počast na sudnjem danu, da onaj ko brine o izgradnji džamije i njenom održavanju, da će kod Allaha imati posebnu nagradu. To je radosna vijest. To je naravno poticaj svakom vjerniku i vjernici da se brinu o Allahovim kućama na zemlji, jer džamije mi gradimo da bi džamije izgrađivale nas džamija ima vrlo značajnu ulogu u izgradnji kvalitetne i kompletne ličnosti muslimana, jer u džamiji stičemo korisno znanje, zato što crpimo ga iz Allahove knjige Kur'ani Kerima, iz sunnata njegova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, uzimajući pouku kroz ono što nam je islamska ulema kazala i što nam život kroz praksu nudi kako i na koji način se trebamo ponašati. U ovom kuranskom ajetu iz sure En-Nisa u 30. dakle ajetu uzvišeni Allah nam nabraja kako se trebamo ponašati. Pa je na prvom mjestu iskrenost u ibadetu. Da samo Allaha obožavamo i da mu ništa kao sudruga ne pripisujemo. Da su naše i misli i želje i stremljenja u životu na Dunjaluku u prvom ili na prvom mjestu uvijek usmjerene prema Allahu. On nas je stvorio, oblik koji je htio nam dao, On nas obskrbljuje i On nad svim bdi, a traži od nas da mu budemo zahvalni. Ako budemo u tom dijelu iskreni, Allah će nam još više dati. Nakon toga vidite uzvišeni Allah nas opominje da je vrlo važno da onima koji su bili sebeb našeg dolaska na Dunjaluk da dobročinstvo činimo. da prema roditeljima lijepo postupamo, da im ne kažemo ni uf. وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا I reci, gospodaru moj, smilujem se kao što su oni prema meni bili milostivi dok, su, dok sam beba bio, kad su me odgajali. Jer čovjek ne bi mogao opstati bez brige roditelja. Da bi zaslužili i mi lijep odnos naše djece prema nama, vrlo je interesantno, kaže, dijete je potrebno roditeljske ljubavi i pažnje kad je malo, ali su zato roditelji isto tako potrebni pažnje i ljubavi svoje djece kad ostare. Zato je važno da roditelj u periodu kad su mu djeca malena, da im iskaže ljubav, da im posveti pažnju, da ne bude kao što mnogi nažalost postupaju, pusti me sad sam nervozan ili nervozna, sad sam umoran ili umorna, kasnije ćemo, a to kasnije nikada ne dođe, i onda kad se promijeni, kad roditelj oslabi i ostara, i kad je potrebno njemu ukazati pažnju i brigu, kaže dijete izvini, nemam vremena, sad ja imam obaveze. I onda se obično roditelji prepuštaju drugima. Kao što roditelj prepuste svoju djecu tetama da brinu o njima, tako i onda djeca kad roditelji ostare prepuste roditelje tetama. To su naravno povezani dijelovi i važno je da koliko god možemo u skladu sa svojim mogućnostima svojim roditeljima dobročinstvo činimo, moleći Allaha uzvišenog da to pronađemo na mizanu svojih dobrih dijela na sudnjem danu. Nakon toga vidite, i ovo je vrlo bitan detalj, da odmah nakon pokornosti Allahu ide poslušnost roditeljima i stvoritelj nebesa i zemlje podstiče nas da činimo dobročinstvo i rođacima i jetimima siročadi i siromasima jer hak siromašnih je u imetku imućni i da to poredamo, da koliko god možemo u sladu sa svojim mogućnostima budemo korisni u sredini i zajednici gdje živimo. Jer musliman ne smije biti hladan, bez bezosjećajan i ne voditi računa, da ne vodi računa o onima koji žive u njegovoj blizini, a koji imaju određene potrebe. Zato vidite Allah nam naređuje da činimo dobročinstvo i komšijama bližnjim i komšijama daljnim. Komšije koji su u našoj blizini do 40 kuća onda daleko od nas, da bi trebali da znamo u kakvoj su situaciji oni i da li možemo mi nešto doprinijeti da njima bude bolje. I naravno da činimo dobročinstvo i putnicima, namjernicima, namjernicima, i onima koji su u posjedu, to je u periodu ropstva ili danas onaj koji ima svoje radnike ili najamnike, da i prema njima čini dobročinstvo. U istinu Allah ne voli one koji se ohole i ne voli one koji se hvališu. Cijenjena braćo, vrlo je važno da napomenemo da je musliman onaj ko se trudi da svakome je u njegovom okruženju dobročinstvo uradi u skladu sa svojim mogućnostima, jer je poslanik alaihi salatu wasalam istakao hajrun nas imen jenfa'un nas. Najbolji od ljudi je onaj ko koristi ljudima. Wa Vašerun nas imen jedurun nas, a najgori od ljudi je onaj ko nanosi štetu ljudima. I ja bih volio ovdje da dobro podcrtam i da zapamtimo da onaj ko može treba činiti dobročinstvo, a onaj ko nije u stanju činiti puno dobročinstva, bilo da materijalno pomogne ili na nekakav drugi način, savjetom, ako nema tog potencijala, onda makar neka ne čini zlo. Makar neka uskrati da ne nanosi zlo niti svojim roditeljima, niti rodbini, niti siromasima, niti siročadi, niti bližnjim, niti daljim komšijama, nego da nastoji otkloniti svoje zlo od svih drugih koji ga okružuju. Znači da spriječi sebe, da odgoji sebe makar da ne čini zlo ni svojim jezikom, ni svojim rukama, jer nažalost vi danas imate u našim sredinama osoba koje su doista vrlo teške za saradnju u smislu da imamo i oni koji hoće i ukrasti, koji hoće slagati, koji hoće potvoriti i to je nešto o čemu pogotovo mi koji idemo u džamiju trebamo voditi računa. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je kazao Ma zale Džibrilu yusini bil jar hatta zanentu annahu sayurithu." Tirmidhi bilježi predaju u kojoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Džibril mi je toliko puta preporučio komšiju da sam pomislio da će komšija nasljeđivati komšiju." Interesantan je postupak Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma. E, njegov sluga je jednog dana zaklao ovcu, pa je Abdullah ibn Amr kazao da kod podjele prvo počne sa komšijom jevrejom. I onda se on začudio, zar od jevreja da počnem dijeliti, Allah ti dao svako dobro. I onda mu on prenosi ovaj hadis koji je čuo da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem toliko oporučivao komšiju. Bez obzira, dakle, ako je nemusliman, zamislite koliko onda trebamo se truditi da budemo ustrajni u činjenju dobra i to je pokazatelj da su muslimani u povijesti uvijek činili dobročinstvo svojim komšijama bez obzira da li su muslimani ili nemuslimani. Nažalost, na ovim prostorima nama komšije nisu uzvratili dobročinstvo. Osim malog broja izuzetaka. Vladati ovim prostorom preko 400 godina – i ostaviti nemuslimanima prostor da izgrađuju i svoje vjerske objekte, da formiraju svoje porodice, da slobodno odaberu šta će vjerovati i kako se ponašati u životu, to je pokazatelj tolerancije islama i muslimana. Nažalost, u mnogim mjestima gdje su nemuslimani došli, pogledajte kako su sa istoka postupili – u gradovima gdje je većinsko stanovništvo bilo muslimansko, gdje je bilo puno džamija, oni su i džamije porušili i stanovništvo pokušali da pokrste. To se dešavalo i na području današnje Srbije i Sanđaka i na određenim dijelovima Bosne i Hercegovine, a muslimani su uvijek pokazivali toleranciju jer nas tome uči naša lijepa vjera dini islam. Međutim, s druge strane, vrlo je važno da se da se musliman odgoji i muslimanka i da ne dozvole da i onaj ko stanuje blizu njega da mu ne počini loše da, da mu e, ne dozvoli i ne, ne da dovoljno prostora da bi učinio da bi mu nanio štetu. E, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao Ebu Zer radijallahu an: "Ja Ebu Zer, اذا طبخت fa مرقة ma'aha wa وتعاهد jiranak O Abu Dharr kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode, pa pošalji svojim komšijama. Pogledajte, hrana je ta koju svakodnevno konzumiramo i koristimo. Zapitajmo se mi danas, koji smo u džami, koliko puta smo mi spremili hranu ili ručak i iznijeli i podijelili svojim komšijama dio. Mi ćemo kazati da možda oni koji stanuju u zgradama i u, u gradu, da dobro i ne poznaju svoje komšije. Oni koji stanuju u selima, pitanje je koliko smo se potrudili da na ovakav način dijelimo dio onoga što nam je Allah dao. Je sve to dar od Allaha. U drugoj predaji stoji i da tabahte merekaha fa ekthir ma eha thummanzur ehle bejtin min džiranik fa asibhum minha bi ma'ruf. Opet Ebu Zer prenosi Moj prijatelj sallallahu alejhi ve sellem mi je oporučio, dakle na poslanika sallallahu alejhi ve sellem misli, kada budeš kuhao čorbu, naspi više vode, pa pogledaj porodice svojih komšija, te i njima podijeli jedan dio. Dakle, učini dobročinstvo da bi i tebi Allah dao, dao hajr. Ja sam u periodu svog studija u Mubarek Medini stanovao u porodičnoj kući. Na spratu je bio vlasnik kuće sa svojom porodicom, preko puta mene u prizemlju njegov sin sa porodicom i ja sa svojom porodicom. Vraćam se sa nastave sa univerziteta, neko mi kuca na vrata. Dok sam izašao, na vratima nikoga nisam zatekao, ali je ispred vrata bila velika sinija sa ručkom kompletnim serviranim na njoj. I nisu željeli nikada da saznam ko je, da li sin ili otac. Subhanallah. Da li mi možemo uraditi nekada, evo nam ideje, da učinimo dobročinstvo svojim komšijama, ali da sakrijemo i od sebe sami. Da im ostavimo pred vrata, a da i ne znaju kojim je to donio. Da i sebe sačuvamo da ne bi, ne daj Bože, učinili nešto samo da bi ljudi nas pohvalili ili kazali, nego doista da time želimo samo da naš gospodar i uzvišeni stvoritelj bude zadovoljan sa nama. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem u predaj koju prenosi Ebu Hurey radijallahu anhu kaže Wallahi la ju'min, Wallahi la ju'min, Wallahi la ju'min. Qile men ja Rasulallah, kal, Allazi la je'menu jaruhu bevaiqah, Tako mi Allaha nije vjernik. Tako mi Allaha nije vjernik. Tako mi Allaha nije vjernik. Neko reče, ko to Allahov poslaniče? Pa on odgovori, onaj čiji komšija nije siguran od njegovog zla. Ako komšija nije siguran od zla svoga komšije, ako stalno strepi da ćemo ovaj učiniti nešto loše, taj ne može biti vjernik. Jer vjernik se tako ne ponaša. Isto tako u drugoj predaji koju prenosi Ebu Hurer radijallahu anhu, poslanik sallallahu alaihi sallam kaže La jedhulu l džennete men la je'menu džaruhu beva iqah Neće ući u džennet onaj od koga njegov komšija nije siguran. Ukoliko nije siguran od njegovog zla. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Men kane yu'minu billahi wal jevmil ahir فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. neka lijepo ugosti onoga komu dođe u goste. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka ničim ne uznemirava svoga komšiju. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Subhanallah. Najbolji učitelj, učitelj svih učitelja, odgajatelj svih pedagoga, posljednji poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, prenosi nam toliko lijepih poruka. Samo je važno imati uši, da ih čujemo, srca da ih lijepo doživimo i osjetimo i pamet koja će nas potaknuti da se tako ponašamo, jer ko želi da prema njemu komšija lijepo postupa, trebamo mu činiti dobročinstvo. Budimo iskreni u svom odnosu prema Allahu, budimo iskreni prema ljudima koji nas okružuju i budimo iskreni prema sebi pa ćemo steći dobro i ovoga i budućeg svijeta. Molim Allaha uzvišenog da nam podari iskrenost u vjerovanju, da nam podari iskrenost u činjenju dobrih dijela, da nas pomogne da sve što znamo od Islama da je lijepo da to i primjenjujemo i da se toga pridržavamo, a što znamo da je negativno i loše da se toga klonimo i molim Allaha da promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu na bolje. آمين أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفر.